aldiuntan eh, baiunarat eh, goaz eh, Joseba Erremondegi, Jean rené Etxegaraien zerrendakoarekin. Egunon, Joseba? Egunon. Ara, zuek ere, pentsatzen dut, Etxegaraien garaipena ospatu duzuela bat da, Joseba? Bai, bai, bai, ospatu dugu. Eh, ospatu berzelako eh, aizinetik hain emaitza hona ez ginuen aurre ikusten eta beraz, eh, bai ospatu dugu atzo. Eh, egan behar da, uneko kasik eh, berroita malaua, beraz, txegara jentzat izan dela. Egan duzu, eh? pentsatzen zenuten, tinkoago izan entzela, 2000 eta amalauean, goita bost, bozen diferentzia tipia zuen angi etxetorekin, aldiuntan, garaipena, asko zargiagoa izan da, mila bozen aldea lortu baitu, ara, uste zinuten zinez, tinkoago izan entzela aldiuntan ere? Bai, ez ginen txigurtamenik, pentsatzen ginen tinkoa izan entzela, eta hor, argiki, eh, argiki irabazi dugu, eta horrek legitimitate, legitimitatea maiten digu, eh, ono gehiago, gure proiektua da maiteko. Eh, eta diferentzia hori, nondik eldu da, jakinez, parte hartzea ez dela gora izan, eh, bai honan, nola esplikatzen duzu olako aldea eta olako garaipena? momentuz, momentuz goizegira hori uh, aztertzeko, baina eh, uste dut uh, eh, uh, baionesek autatu dutela, dutela proiektua, etxegaraien proiektua, uh, baionan egin diren egin diren aldaketak aintzina, aintzina segitzeko, uh, iria prestatzeko datozkigun uh, aldaketai, aldaketa transizio klimatiko eta bestelako transizioai, hori bai dinen gure proiektuaren eh, erdigunean ere, eta bai, ara, proiektua dutela autatu. Mhm. Hala ere, uste duzu, abertzalek eragina izan dutela, eh, emaitzan? Uh, Gako bai. bat izan direla, nun baitz? Eh, pentsatzen dut, bai emaitzan, uh, gero ez dakita aztertzen uh, uh, baina uh, abertzale anitzak e, boza eman ditutela bai. Ados, e, eh, aipadezagun ere eh, e, Euskal Elkargoa, beraz etxe garaiak segituko du, e, bigarren agentaritza batentzat baionako hauzapez kargoan. dudarik gabe ere Euskal Elkargoko lehen dakaritza nahiko du, eta hortan jarraitu, solasik izan duzu berarekin, haintzinetik aurre ikusi azenuten garaipena balimazuen e, ba, lehen dakaritzara eta orkestea, ni neiz uh, eh, gaiortan jarren etxe garraien eh, bozira mailea, ustez bere erabakia hartuko duela ondoko, ondoko egunetan, baina uste dut baduela, baduela eh, galdea, atzu atzo berean izan ditu uh, deia unit, uh, hau zapezen partitik, uste dut badela galde bat, bera orkez dezan, bat komunitate bat ere, eta eh, berak abiatu, eh, abiatu duen e, eh, agintaldi hori, edo lehen iru urte horiek, nire duzu zaintzina man behar dira, e, e, hildo, hildo badira gauza anitz hobetzeko, baina nik pertsunalki e, e, ongi atxemanen nuke, etxe gara jaur gestuko balitz. Mm -hmm. Baina ez bere, bozera maileak. Azteko zuk ere sartzea eginen duzu, e, eh, irigune elkargo juntan, e, eh, autetxi izanen eh, baitzira, zure lehen urratxak eginen dituzu elkargoan? Bai, hori da. Eta ze, ze gogorekin edo, ze asmorekin? Be, uh, elkargoa azkartzen segitzea hori urte ditu elkargoak, eta bada sekulako lana egiteko, ontsa jarriada, baina azkartu behar dugu, oino, uh, eh, eh, la, eh, politiketan, uh, mugaz gaineko harremanetan, izkontza eta, eta gortan, gortan parte hartu nahi dut, eta uste dut uh, ikusirik uh, ze, ze panorama interesgarria izanen dela eh, lan hori egitea kolektiboki. Haute mm. Eh, eskunde kampainan oposizioak eleporatu dio, jaurene txegarai, bi karguak elgarrekin ere maitea komplikatua zitzaiola, ez diola aski garrantziarik eman bai baionako iriari, zure ustez, emaitzak erakutsi du ez dela ala, txegaraiek eta zuen ekipak, iria kudeatzen aldu zuela, oinu sei urtez, manera honean, Bai, argiki, gero ageriko, zer erabakiko duen, eh, zer erabakiko duen uh, baina, hasteko uste dut, uh, oposizioak berda uste zuela, bai honesek ez hain beste, beren ganatu elkargoa, baina, uh, baina uh, emaitzak erakusten dute baiet, eta, eta E, baionak, baionak enkargoa bai behar du, elkargoak bai behar du, baionak baduela uh, eh, uh, eh, holbat, holbat eh, uh, berezia elkargoan, berak ditu uh, autetxi gehienak, e, e, eta berada da, autetxi gehien duen uh, iria, beraz badu, uh, badu bizu eta uste dut, uh, uste dut atxikiak bidela ere elkargoak.